بسم الله الرحمن الرحیم اقسام القیاس اقسام قیاس ينقسم القياس إلى قياس أولى وقياس أدنى وقياس مصاب تقسیم میشه قیاس به سه قیاس اولا قیاس ادنا و قیاس مصاب این از یک زاویه و ينقسم ایضا الى قیاس جلی و قیاس خفی و همچنین از زاویه دیگر و به اعتباری دیگر تقسیم میشه به قیاس جلی آشکار و قیاس خفی پنهان یا پوشیده التقسيم الأول ينقسم القياس بحسب مقدار وضوح العلة وخفائها وتوافرها في الفرع إلى قياس أولى وقياس أدنى وقياس مسابق تقسيم مش قياس باعتبار مقدار واضح بودن علت و بودن علت وموجود بودن أندر فرع از این زاویه و از این جهت تقسیم میشه به قیاس اولا قیاس ادنا و قیاس مساوی بحث خیلی ساده است قیاس الاولا قیاس اولا چه هست هو ان يكون الفرع فيه اولا بالحكم من الاصل لقوه العله فيه قیاس اولا این هست که فرع اولاتر هست به حکم از اصل ببینید قیاس اولا این هست که فرع در اون قیاس اولاتر به حکم هست شایسته تر به اون حکم هست از اصل به خاطر قوی تر بودن علت در فرع قوی تر بودن علت در فرع مثل قیاس ضرب على التعفیف به جامع الیلا مانند قیاس کردن زدن پدر و مادر بر اف کردن پدر و مادر با جامع بودن ایزا با جامعیت ایزا علت که جامع هست ایزا هست خب فالضرب اولا به تحریم من التعفیف لشدت الایذا پس زدن پدر و مادر اولاتر به حرام بودن است از اف کردنشان چون اذیت کردن در زدن شدیدتر است از اف کردن در حالی که اصل کدومه اصل اف کردن چون اصل حکمش اصل اونی رو میگن که حکمش با نص ثابت شده باشه اصل کدومه فاذا کان قول اف منهیا عنه میگه زمانی که اف کردن پدر و مادر نهی شده آ پدر بهت میگه آقا برو فلان کارو انجام بده آه اف اینا ممنوع شده این چقدر شریعت بزرگی است فلا تقل لهما اف به آنها اف نگو موقعی که میگه اف نهی شده اولا به نهی انهو بر پس اولاتر هست به نهی کردن از اف زدن و هذا یسمى عند الشافعیت القیاس فی معنى الاصل و این نوع در نزد شافعیه گفته میشه قیاس در معنای اصل وعند الحنفية دلالة النص او مفهوم الموافقه در نزد حنفی قیاس اولا گفته میشه دلالت النص یا مفهوم موافقه پس قیاس اولا رو خوندیم و قیاس المصابی هو ما كان الفرع فيه مصابيا للأصل في الحكم من غير ترجيح عليه قیاس مصابی آن است که فرع در اون قیاس مصابی با اصل باشد در حکم یعنی حکم هر دوتا مصابی باشه من غیر ترجیح علیه بدون ترجیح دادن بر اصل یعنی آقا فر بر اصل ترجیح نداره برابرن با هم دیگه مثل قیاس احراق مال یتیم علی اکله مانند قیاس گرفتن سوزاندن مال یتیم بر خوردن مال یتیم در شریعت اومده مال یتیم رو نخورید ما سوزاندن مال یتیم و قیاس میگیریم از خوردن اینا قیاس مصافیه این قیاس چیه به جامع الاطلاف فی کل منهما جامع اون وصف مشترک چه هست؟ تلف کردن مال در خوردن هم مال تلف میشه در سوزاندن هم مال چی میشه؟ تلف میشه فیحرمو الاحراق کالاکل پس حرام میشه سوزاندن مانند خوردن و قیاس العبد على الامتی فی تصنیف العقوبتی اذا ارتکب ما یوجب الحد و قیاس کردن برده بر کنیز در نصف کردن عقوبتش زمانی که برده چیزی را مرتکب شد که حد برش بیاد قیاسش میگیریم بر کنیز چون برای کنیز اومده که برای کنیز نصف داریم اصله اینه هم لقوله تعالی فان اتینا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب اگر کنیزان فاحشه ای را انجام دادند پس برانان است نصف آنچه که بر زنان آزاده هست از عذاب بله این مال کنیز از طریق نص ثابت شد مال عبد و قیاس میگیرن از کنیز و این قیاس مساوی است و این قیاس چیست؟ بله و قیاس الادنا قیاس ادنا چه هست؟ هو ان یکون الفرع فیه اضعف فی علت الحكم من الاصل قیاس ادنا این هست که فرع در اون قیاس ضعیفتر باشه در علت حکم از اصل یعنی علت در اصل قویتر باشه از فرع ای انه اقل ارتباطا بالحکم من الاصل یعنی ارتباط علت و حکم ضعیفتر باشه در فرع از اصل ففي الاصل تكون العلة اقوى وفي الفرع اضعف در اصل علت قویتر باشه از اصل و در اصل چی در فرق ضعیفتر باشه علت در اصل قویتر باشه و در فرق ضعیفتر باشه مثل قیاس تفاحی علی البر به جامع طعم فی کل مهبا مانند قیاس گرفتن سیب درختی بر گندم به جامعیت خوردنی بودن هر دوتا پس طعم بودن جامع هست در هر دوتا ولی دیگه در تفاح ضعیفتره بر گندمه خب چون اون موقع مثلا اولا گندم جز خوراکی های اصلی هست دوما قابل ذخیره هم هست لتحریم التفاضل فیهما برای حرام بودن تفاضل در آنان و مثل الحاق النبید بالخمر فی تحریم الشرب و ایجاب الحد و مانند ملحق کردن نبی به خمر این یعنی شراب انگور در حرام بودن نوشیدنشان و واجب بودن حد التقسیم الثانی پس ما از زاویه اینی که علت در کدوم یکی واضح تر بود تقسیم بندیش رو خوندیم قیاس اولا و ادنا و اما از زاویه دیگر از تقسیم الثانی تقسیم دومش رو میخونیم یعنی قسم القیاس به اعتبار و والتبادر الى الذهن الى قیاس جلی و قیاس خفی قیاس از این جهت که از جهت قوت و از جهت خطور کردن در ذهن متبادر شدن سریتر اومدن در ذهن بدون قیاس جلی و قیاس خفی تقسیم میشه والمعنى يختلف فيهما عند الشافعية والحنفية معناي قياس در جلي وخفي بودن در نزد شافعیه و فرق داره والقياس الجلي عند الفريق الاول قياس جلي در نزد گروه اول يعني در نزد الشافعية وهم الشافعية در نزد گروه اول كشافعية باشن هو ما كانت الإلة فيه منصوصه قیاس جلی در نزد اینها اون قیاسی هست که علت از با نفس ثابت شده باشه او غیر منصوصه ولكن قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الاصل والفرع قیاس جلی اونی هست که علتش با نص ثابت شده باشه یا با نص ثابت شده نشده باشه منتها قطعی باشه که فارق بین اصل و فرق هیچ تأثیری نداره فارق بین اصل و بین فرق تأثیری نداره مثلا قیاس گرفتن برده بر کنیس فارق بودن اینا مرد بودنه این فارق هیچ تأثیری در بین کنیز و برده نداشته باشه حالا با مثال تر میشه پس قیاس جلی در نزد شافعیه آن است که علت یا منصوص باشه یا اینکه منصوص نباشه ولی با قاطعیت ثابت بشه که که هیچ تأثیری فارق بین اصل و فرع یعنی نداره بله مثل قیاس الانت على الاب فی سرایت الابق من البعض الى الكل مانند قیاس گرفتن کنیز بر برده در سرایت آزاد شدن از بعض به کل یعنی چی؟ یعنی اگر تو بعض رو اومدی قسمتی از برده رو آزاد قسمتی از برده رو آزاد کردی این سرایت میکنی به کلش یعنی کلش رو باید آزاد کنی در این قیاس کنیز هم اینطوره من الأبد على خب بريم جلوتر من أ شن در في في حديث در حديث مدى من اعسق شركا له في أبد وكان له مال يبلغ ثمن قوة من العبد عليه قيمة عادل هركسي آزاد كار سهمش رو در برده ای و مال داشت که به قیمت کل برده بود برده قیمتی بسته میشه و باقی ماندهش هم آزاد میشه این حکم شرعیه لأن الفارق بين خب لأن الفارق بینهما هو الذكورة والأنوثة فرق بین کنیز و برده چیه؟ مذکر و ومؤنث بودن ولا تأثیر لهذا الفارق شرعا في احکام الاتق و در احکام اتق هیچ تأثیری این فارق نداره فارق بودن فارقی که فرق میاندازه بین کنیز و برده مذکر و مؤنث بودنه و این فارق در احکام اتق در احکام اتق هیچ تأثیری ندارد پس بیایید دوباره در تعریف قیاس جلی قیاس جلی اونی هست که علتش یا با نس ثابت شده باشه یا اینکه با قاطعیت ثابت بشه که فارق بین اصل و فرع تأثیری ندارد من این مثال که خیلی واضحش کرد و مثل قیاس ضرب على التعفیف فی التحریم فی المثال سابق و مانند قیاس کردن زدن بر اف کردن در حرام بودن در مثال قبلی آه؟ والقياس الجلي يشمل كلا من القياس المصابي والقياس الأولوي قياس جلي شامل هاري كيس قياس مصابي وقياس اولا مش والقياس الخفي اما قياس خفي بازهم در نزد هو ما لم يقطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الاصل والفرع قياس خفي آنس است که قطعی نیست نفی فارق بين اصل وفرع تأثير فارق بين اصل وفرع نفيش قطعي نيست اذا كانت الإلة فيه مستنبطة من حكم الاصل زمانك إلت از راه استنباط ثابت شده باشه از حکم اصل مثل قیاس القتل بالمثقل کالخشب والحجر مانند قیاس کردن قتل به وسیله آله مسقل مانند چوب و سنگ علی القتل بالمحدد بر کشتن به وسیله سرتیس یا سبک مانند سلاح به جامع القتل العمد والعدوان چون جامع بین این هر دوتا کشتنه عمدی عدوان هست چه با مسقل بکشی چه با محدد جامعه بین این قتل عمد عدوانه جامعه بین اینا چه؟ لإیجاب القصاص فی المثقل چون واجب هست قص قصاص در چه؟ بله فإن الفارق بين المثقل والمحدد لم يقطع بإلغاء تأثيره من الشارع فارق بین مسقل و محدد قطعی نیست تأثیرش از جانب شارع از جانب کی؟ که آیا این فارق بین این دوتا تأثیری دارد یا ندارد این تأثیر ثبوت از جانب شرق قطعی نیست بل یجوز ان یکون الفارق مؤثرا پس القای تأثیرش قطعی نبود بلکه جائز هست که فارق تأثیر داشته باشه بلکه جائز است که فارق چی داشته باشه لذا لم یوجب ابو حنیفه رحمه الله القصاص فی القتل بالمثقل به این جهت واجب نگردانیده است امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قصاص را در قتل با مثقل امام ابو میگه اگر قتل با مسقل باشه نمیتونیم قیاسش بگیریم از محدد چون اون تحصیل فارق از جانب شر قطعی نیست از جانب شر قطعی نیست والقياس الخفی لا یشمله الا قیاس الادنا قیاس خفی فقط شامل قیاس ادنا میشه فقط شامل قیاس چی میشه؟ أدنانش ومعنى هذا النوعين عند الحنفية يختلف عن المعنى السابق ومعنى عند نوع يعني خفي جلي جلی فرق میکنه در نزد حنفیه از معنای گذشته و هو ما یأتی و معناش در نزد حنفیه این هست القياس الجلي قياس جلي نزد حنفيه وهو القياس الظاهر الذي يتبادر إليه الذهن قیاس جلی قیاس ظاهری هست که ذهن فورا به اون سمت میره و تسبق الیه الافهام بسبب ظهور علت فيه و سبقت میگیره به اون سمت فهم به خاطر ظاهر بودن علت در و قیاس الادنا و قیاس ادنا هو الاستحسان همون استحسان هست و هو القياس الذي خفيت علته لدقتها وبعدها عن الذهن قياس أدنى وهو هو الاستحسان كاستحسان هاس قياس هاس که بخاطر الدقيق خاطر دقیق بودن و به خاطر دور بودنش از پوشیده میمانه و هو الواقع فی مقابله القیاس الجلی در واقع یا همونی است که واقع شده است در مقابل قیاس جلی مثاله مثالش الاجارتو ثابته بالاستحسان اجاره ثابت هست با استحسان و مقتضى القیاس عدم جوازها مقتضى قیاس قیاس اینو میگه که جایز نباشه قیاس اینو میگه که جایز نباشه لانها عقد على شيء معدوم غیر موجود عند چون اجاره عقدی هست قراردادی هست بر چیزی که معدوم هست موجود نیست هنگام قرارداد وهو المنفعة التي تستوفي شيئا فشيئا مع مرور الزمن و اون چیز که موجود نیست منفعته منفعتی که کم کم با مرور زمان دست طرف میاد اون لحظه که دارن قرارداد میکنن منفعت کلش وجود نداره کم کم دستش میاد و كذلك السلم والاستثناء و همچنین هستن سلم و استثناء بر اساس قاعده جایز نیستن پیش فروش و استثناء بر اساس قاعده جایز آقا برو این در رو من درست بخور در که زمانی که تو قرار داده میبندی هنوز درست معدومه كل منهما صارت بالاستحسان تمام این تا با استحسان ثابت شده هستند خلافا للقياس او القواعد العامه برخلاف القياس وقواعد عامه هستند لان الوا... لان العقد وارد على معدوم چون عقد وارد بر یک چیزی هست که وجود ندارد و بیع المعدوم باطل و معامله معدوم باطل است لكن جاء الشرع بالنص على جواز السلام اما شرع با نص اومده و میگه که سلام جایز است و قیس علیه الاستثناء و قیاس گرفته شده است بر سلم استثناء پس اینا بود فرقی که در نزد شافعیه و حنفیه بین تعریف قیاس جلی و قیاس ادنا داشت حنفیه میگفتن قیاس جلی و ادنا شافعیه میگفتن قیاس جلی و خب تعریفشون فرق داشت تعریفشون در نزد این دوتا فرق داشت از جهت همه چیزو گفتیم دیگه دوباره تکرار نمی به اذن الله فردا استحسان را به اذن الله خواهیم خوان پس این فرقی بود که حنفیه و شافعیه آورده بودن